هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Mi smo u dva navrata ili u dva dijela govorili o crnom kamenu, odlikama, vrijednostima crnog kamena i o propisima koji se tiču crnog kamena. I ostalo nam je, spomnjali smo nešto i vezano za jemenski ugao i ostalo nam je da nešto progovorimo o Mekamu Ibrahim. Budući da je tema o Mekamu Ibrahim široka i velika, mi ćemo nastaviti da spomenemo nešto od onoga što su islamski učenjaci spominjali i o čemu su govorili kada se tiče Mekamu Ibrahima odlike su mu brojne, dovoljno je to što je uzvišeni Allah te barake o ta'ala u Kur'anu spomenuo Mekamu Ibrahim. Wattahidu min Mekami Ibrahime مُسَلَّا I uzmite sebi kod Mekamu Ibrahima Musallu mjesto gdje ćete klanjati. Fihi ajatun bejinat Mekamu Ibrahim. U njemu su to je u mesečinu haramu, jasni argumenti. Ili kod Kiabe su jasni argumenti, mekamu Ibrahim. To imate, mekamu Ibrahim, kamen na kome je stojao Ibrahim, ali sam dok je gradio Kiabe. Spominju mnogi istoričari da je mekamu Ibrahim plovio po zraku, dižući tako Ibrahim, ale i sam kada je gradio Keabu. Stao jedno vrijeme, no međutim kada više nije mogao dohvatiti znači zidove, tada je kamen se sam dizao i tako je Ibrahim ali sam dovršio Keabu. No međutim, ovo jako spominje Ebu Hayyan, koji je umro 745. židovske godine i to spominje Ibn Hajar al-Haytami koji je umro 974. i Ibn Alan Siddiqi Šafi'i koji je umro 1057. i Ahmed ibn Muhammed Šenqiti poznat kao Bedevi koji je umro 1220. godine i spominje pridoga Al-Kurtubi u svom dijelu Mufhim No, međutim, ne imamo ništa šta što bi se mogli jasno osloniti ovo ispravno, osim predaju Muđahida, koju bilježi Imam El-Fakihi u svome dijelu. Imam El-Fakihi bilježi dijelu u svome dijelu koje se zove Ahbaru Mekke. Ima dijelo koje se zove Ahbaru Mekke. Nisam ga ovdje donio tamo vas to u birovu, pokazat ću ga nakon ovoga predavanja. Dijelo koje znači govori i vezano je sve za vijesti Mekke o omeki sve sa lancima prenoslata i to iz prvi generacija. Jedno najljepši dijela koje je napisano po ome pitanju. Vidio sam u Mekiji da ima još jedno dijelo koje je štampano u šest tomova, jako korisno o, o Mekiji. Muđahid je kazao ovo sa dobrim lancem prenosilaca, no međutim riječi Muđahida ne bi baš mogla biti jak argument na ome mjesto, zato što sto, zato što to riječi tabina, a ovo se ne može znači znati nego putem objave tragovi Ibrahimovih alejselam stopa na kamenu. Ostali su tragovi Ibrahimovi alejselam stopa na tom kamenu oko 5000 godina do današnjih dana, kako tvrde neki historičari. Iako je ovo znači pokušaj da se približi taj vremenski period ali nemamo znači ništa jasno a što bi se moglo osloniti. Pa je otprilike nekih 5000 godina kako tvrde neki istoričari ostale, znači ostale su stope Ibrahima a.s. na mekamu Ibrahimu. Danas je danas su ti tragovi u stvari ostali u obliku dvije velike stope. Dvije velike stope. Jer su ljudi dirali kamen. Pa je doticanjem kamera, pa su proširene, proširena ta znači mjesta gdje su bile stopala eh, Allahov poslanika Ibrahima a.s. Jer je kamen bio u džahilijetu i u prvo vrijeme Islama ili dobar dio Islama je bio otkriven. Pa su ga ljudi doticali kao što dotiču šta? Crni kamen jemenski ugao, pa se je to habalo. Dok nije napravljen, znači, a, ovaj, pregleda staklana koja čuva, znači, Mekamu Ibrahim od doticanja. U Mekamu Ibrahimu se jasno poznavala, poznavali prsti Ibrahima, ale i selam, i ljotisti njegovih prsta, gdje je stajao i poznavao se uhmus. Mjesto znači ono udubljenje na stopalu. Svako stopalo ima, ako nije tabanisu, ima ono udubljenje na stopalu. To je uhmus, tako se zove u arapskom jeziku. To se je tačno poznavalo, tačno se je poznavalo, znači, na kamenu. No, međutim, doticanjem toga ljudi su to, ljudi su to, znači, a, proširili i nestalo je više tih tragova. Bileži Ibn Vehbu u svome dijelu Mu'atta sa lancem čiji su prenosioci pouzdani, od Enesa ibn Mali, kada je rekao, vidio sam Mekamu Ibrahim i vidio sam jasno otiske njegovih prsta i vidio sam uhmus njegovih stopala. Vidio sam, znači, tu dubinu od stopala koja je bila danas. Kada pogledate u Mekamu Ibrahim, nećete vidjeti tog šta? Otiska stopala ili tog udubljenja. Nego je sav ravan, zato što su ljudi odnosno doticali, i tako se znači habao i tako se trošio crni e, tako se trošio Mekamu Ibrahim i bileži isto ovu predaju imam El <coughs> Faki u svom djelu Mekke sa različitim lancima prenosilaca i bileži ga isto tako El Ezreqi u svom djelu opet Ahbaru Mekke, vijesti Mekke od Ata znači pa se prenosi da su šta ljudi doticali crni da su doticali oprosti Mekamu Ibrahimu Iz ove predaje možemo zaključiti da je Ibrahim a.s. bio bos kada je šta gradio? Kao. Jer u protivnom ne bi se poznavali prsti, tako dalje, da je imao nekakvu obuću. Pa je znači a.s. gradio Kaabu, a bio je bos. Kaže Ebu Džehm ibn Hudejfa, el Kureš je Ladevi, poznati Asab, radijallahu anhu, rekao je nisam nikada vidio da nečija stopala liče stopalima Ibrahima a.s. kao što to bila stopala poslanika sallallahu alaihi wasallam. Stopala Allahov poslanika, kaže, najviše je ličila stopalima Ibrahima koja smo nalazili u Mekavu Ibrahim. U Ibrahimovom kamenu. Što ukazuje opet da se oti stopala se jasno šta? vidjelo. Danas kada je poredi ono što se vidi, dvije rupe stvari, u obliku stopala, isti je po pitanju svakog čovjeka. Jer tu stvari nema više tragova čega. Stopala. Nego su otisci koji su ostali znači prošireni od doticanja od doticanja ljudi. Ovu predaju spominje Hamad ibn Lemin, Hamad ibn Lemin u svome dijelu Tuhfetu, al bab međutim, ja nisam uspio u predaju nigdje naći na drugom mjestu da vidimo kakva je njena vjerostojnost. Tako znači spominje se, navodi se, Allah najbolji zna. Kaže Ibn Abbas da su Kurejšije došle kod jedne vraćarke. Kurejšije su došle kod jedne vraćarke. Pa su joj rekli, obavijesti nas, kaže, ko od nas ima <clears throat> stopala koja su najbliža po obliku i koja najviše liče stopalima koja su u Mekamu Ibrahimu. Ovo, ovdje svime hoćemo šta da potvrdim, da su se poznavali jasno otisci stopala Ibrahima ali islam u kamenu, koje danas više ne vidimo. Znači došlo je do promjene. Pa je kazala, hodajte ovda po pijesku koji je bio vlažan i prostrite svoju odjeću preko toga, tanko neko platno da se prostaje i kad stane, onda ostane zalijepljeno platno i tačno se zna, znači, otisak, otisak se stopala poznaje. Pa su tako stavili hodali, pa kad je vidjela, kaže, ovoga ovdje čovjeka su najbliži otisci, pa je pokazala na poslanika, salallahu alihi wa alihi osaname. Pa je ostao još među njima nekih 20 godina, pa je poslan kao poslanik, ali alihi salatu wasalam. Kaže Ahmed Šakir da ova predaja vjerozostavlja, tako i kaže Imam El Busiri, da je ispravna, svome dijelu ispahu zuđađe, a međutim šeha Albanije je prigovorio njegovoj njenoj vjerozstojnosti. Znači postoji razilaženje oko ispravnosti ove, ove predaje. Gdje je bilo mjesto Mekamu Ibrahima u vrijeme džahilijeta i u vrijeme Islama? Islamski učenjaci pomije pitanje imaju nekoliko mišljenja Prvo je mišljenje da je Mekamu Ibrahim da je bio u vrijeme Ibrahima, ali i selam, na mjestu na kome se danas nalazi. I tako isto u vrijeme poslanika, sallallahu sallam, je Bubekra i Omera. Dok nije došao jedan, jedna poplava, dok nije naišla, pa je odnijela Mekamu Ibrahim blizu Kiabe, pa ga je Omer vratio ponovo nazad. I ovo navodi Elezreki u svome dijelu Ahbaru Mekke sa ispravnim lancima prenosilata da, da je kamen bio znači na ovome mjestu u ovim vremenima. Pa je Omer došao i pitao gdje je kamen bio tačno na potrebi mjestu pa je nakon toga vratio ga na isto, vratio ga na isto mjesto. Drugo mišljenje jeste da je Mekamu Ibrahim u vrijeme poslanika sa Osrme i prije toga, nešto prije toga do vremena Omera bio priljubljen u Skjabu, bio u samu Kjabu. I to je poznato kod islamskih učenjaka. Pa ga, da ga je nakon toga Omer odvojio od Kjabe da ne smeta ljudima. Jer obično oko Kjabe veća gužva nego kada se radi jeli, u podijum na kome se čini tao pa ga odvojio nešto da ne bi znači smetao ljudima. I to je došlo jer od ostojnim lancima prenosilaca koji je ispravio cijeli Ibn Hađar u svome dijelu Fethul Bari od a i drugi da su govorili da je Omer prvi taj koji je prenio kamen i tako se navodio od Mujahida i tako se navodio od Aisha radijallahu ta'ala anha i ove spreda ispravne da je znači Omer taj koji je odvojio kamen Mekamu Ibrahim od zidova Kabe. Kaže Ibn Hajar u Petul Bariju i nisu ljudi osudili Omerov postupak. Nisu osudili njegov postupak, što znači da je to bio šta konsensus haba da se može pomjeti znači kamen da se može pomjeti kamen na nešto dalje od Kabe. Ako neko upita zašto je Omer radijallahu anhu pitao ashabe kako došlo do dostoje pede i gdje je bio kamen, kažemo htio je Omer da se uvjeri 100%, iako je poznavao gdje je bio kamen, no međutim htio se uvjeri 100%, I druga stvar da ne bi munafici kazali Omer po svome nahođenju postavlja kamen gdje želi i kako želi. Već su jednostavno već jednostavno činio znači, šuru sa tim ljudima, sa sahabima, pričao, dogovarao se, tako da bi zatvorio znači, šta, vrata monasticima da priče. Treće mišljenje, da je Mekam bio priljubljen u Skjabu, od ranije i da ga je poslanik sa osadne prebacio s tog mjesta. I to je došao jedna predaja koja je od Mujahida, koji je slabo ocjenio Ibn Kethir Ibn Hajar. A ispravno je došlo od Mujahida da je to prvi uradio ko? Omer. Tako da ispravno je to poslanik sa Allah uradio. I četvrto mišljenje koje zastupa ima Malik, da je kamen bio, na kamu Ibrahim, da je bio da je bio priljubljen uz Kaabu samo u vrijeme poslanika Salosrme, pa je nakon toga Omer odvojio kamen. Dok je za vrijeme, znači, poslanikova Salosrme života i e, Ebu Bekra bio priljubljen uz bio priljubljen uz Kaabu. Allah najbolje zna Ima znači različiti predaje od Selefa, jedni tvrde ovako, jedni tvrde onako, svi su lanci prenoslaca ispravni, ali ono što se zna pouzdano, da nas nema posebnih propisa koji se nas tiču da li je bio prije Islama uz Kjabu ili nije, ono što je potvrđeno jeste da je prvi koji je odvojio kamen od Kjabe, Omer radijallahu anhu. Bilo da se radi da ga je da ga je, taj, da ga je ta poplava približila Kjabi ili da je bio u osnovi pored Kjabe, Omer ga je vratio znači nazad na mjesto na kome je danas. Poslanik sallallahu alejhi ve kako bi džima muslim u svome sahihu kada bi došao do Mekamu Ibrahima kada bi došao do strog kamera dotakao ga tavafio i nakon toga bi došao do mekamu Ibrahima i rekao bi otehidu min mekami Ibrahime musanna i klanjajte kod mekamu Ibrahima pa bi učinio poslanik sa osrem mekamu Ibrahima između sebe i Kabe pa bi klanjao dva rekiata pa bi klanjao sallallahu sallam dva rekiata odlike crnog kamena, odnosno oprostite, odlike Mekamu Ibrahima. Uvijek odlazimo sa Mekamu Ibrahima na crni kamen. Kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Spomenut je, znači crni kamen i ostaje takav, spom, spomenut je Mekamu Ibrahim i ostaje takav jeli, do, do, do sudnjega dana u Kur'anu i spominjaće se, i to mu je dovoljna odlika. Ono što će biti spominjano, znači, u Kur'anu do sudnjega dana, to mu je dovoljno odlike. Zaid je jedini ashab koji je spomenut u Kur'anu i spominjaće se do sudnjeg dana po imenu. To mu je dovoljna odlika. To mu je dovoljna odlika. Tako isto kada govorimo na Kamu Ibrahimu. On je jedan od najvećih ajeta koji su vezani za Kaabu. Jer uzvišeni Allah ono kaže fihi ajatun bejinat. U njemu su jasni ajeti Mekamu Ibrahim. Pa prvo koga je spomenuo ajet je bio Mekamu Ibrahim. Znači da je on jedan od najvećih ajeta koji je koji je spomenut ili koji se nalazi u Kaabi. je Allah Žešanu naredio da se uzme on za mjesto gdje će se klanjati. Znači da se klanja iza njega i da se učini kamen, kao Ibrahim, između klanjača i Keabe. Mekamu Ibrahim je džennetski biser ili džennetski kamen. Kaže Abulah ibn Amr ibn Las, čuo sam poslanika sa ovo sveme da je rekao, الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة لولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب crni kamen i mekamu Ibrahim to su biseri od dženneckih bisera. Da Allah Đelešanu nije ugasio njihovu svjetlost, obasjali bi sve što je između istoka i zapada. Ovaj smo hadis spominjali ranije kad smo govorili o crnom kamenu i kazali smo da ga vidio osvijem cijeno imame Neuviš i Albani i drugi, a bilježi ga Ibn Hibban, Ibn Huzeime i Tirmizi. U predaji kod Bejheke, koja je vjerodostojna, stoji da ga čovjek nije svojim grijesima, da nije ugasio njihovo svjetlo, ne bi ga dotakao niko ko je bolestan ili ko ima nekakvu tjelesnu mahanu, da ga Allah ne bi izliječio od toga. No, međutim, ljudski grijesi čine a, zlo samim ljudima prvenstveno. Kažu neki učenjaci da će se Mekamu Ibrahim vratiti odakle je potekao, to jeste se vrati u džennet nazad. I to je došlo od Ibnu Abbasa, predaje da je on rekao, wa ilayha yasirani da će se dženetski odnosno crni kamen i Mekamu Ibrahim vratiti u džennet. No, uđutim, ova predaja od Ibn Abasa je potpuno slaba i ne može se uzeti kao argument. Neki učenjaci smatraju da se iza Mekamu Ibrahima prima dova, da je dova Kabul na tome mjestu. To se prenosi od Hasan al-Basrija koji je umro 110. iđeske godine, da je rekao uzvišeni Allah šanu prima dovu na 15 mjesta i jedno od tih mjesta je spomenuo Mekamu Ibrahim. I veliki broj fakriha su govorili da uzvišeni Allah Želešanu prima, znači prima dovu čovjeka nakon što obavi tavaf i klanja iza Mekamu Ibrahima, nakon namaza što klanja, da mu uzvišeni Allah Želešanu čini tu dovu Kabul i da mu prima tu dovu. spominju se a, mnogi učenjaci iz prvih generacija da su klanjali za Memkamu Ibrahima, su vidjeli tu da klanjaju. Bileži ima Melfaki sa ispravim lance prenosilaca. Od Amira ibn Abde kaže Ustao sam jedne večeri da klanjam za Mekamu Ibrahima, pa sam tu, kaže, vidio čovjeka koji ima bijelu odjeću na sebi, koji ugodno miriše, jako lijep miris ima, I vidio sam drugog čovjeka s koji stoji pored njega i kada on zapne, ovaj mu pomogne u učenju Kur'ana, jel? Kaže, pa sam se približio bliže, pa sam vidio da je to Osman radijallahu anhu. I kaže Sabit, prošao, prošao sam pored Abdullaha ibn Ezubeira, <coughs> radijallahu anhuma, a on je klanjao iza Mekamu Ibrahima, stojeći kao e, stablo ne pomjera se nikuda. Kao, znači, što mi kažemo, kao ukopa, nikuda se ne viče i kaže tako uklanja iza Mekamu Ibrahima. I sjedili su iza Mekamu Ibrahima i poučavali se znanju, kaže Halid, Zaid ibn Halid al-đuheni. Čuo sam poslanika, sallallahu sallam, da je rekao, čuo sam poslanika, sallallahu sallam, da je rekao, ko opremi Gaziju, sjedili su znači Ata i drugi iz Amekamu Ibrahima i posjećali se hadisa, pa su spomenuli hadis od, od Zaid ibn Khalid al-đuhenija, da je poslanik sa osam rekao ko opremi Gaziju ili se brine o njegovoj porodici, ima nagradu kao taj Gazija. A sjedili su iz Amekamu Ibrahima. Ovaj hadis bileže Buharija i Muslim i drugi, ali ovdje znači sjedili za Mekamu Ibrahima i prisjećali se hadisa. Isto tako kaže Đurejić, Sjedli smo ja i Ata iza Mekamu Ibrahima i prisjećali se hadisa i poučavali se znanju, pa je došao kod nas El Ameš, Suleiman, El Ameš, pa je sjedio kod nas i razgovarao, jeli sa nama i prisjećao se hadisa sa nama. Uzvišen je Allah ženu kaže u Kur'anu وَتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ Ibrahime musalma. I uzmite kod ili za Mekamu Ibrahima mjesto gdje ćete obavljati namaz. Ovaj ajet je objavljen kako obilježe Buhare i Muslim od Enesa ibn Malika radi riječi Omera radi Allahu anhu. Kaže Omer Wafaktu rabbi fi thalathin. Ja sam, kaže, ili moj gospodar me je podržao u tri stvari. Prva stvar je prolazio sam, kaže, sa poslanikom, sa vasrame, pored Mekamu Ibrahima, pa sam mu rekao, o Allahu poslaniče, zašto ne uzmemo Mekamu Ibrahim kao mjesto ćemo klanjati? Pa je Allah Žešano objavio, od tehidu mi Mekami Ibrahime Musalme. Druga stvar, rekao sam, kaže poslaniku, sallallahu alaihi sallam, je predaj, znači kod Buhari i kod muslima, rekao sam poslaniku, sallallahu alaihi sallam, Allahu poslaniče, kod dvojih žena ulaze i dobri i loši ljudi dolaze kod tebe i ulaze i prolaze, kaže, zašto im naradiš da se im stave hijab? Naredi pa im, kaže, nek se pokriju. Pa je Allah šano objavio ajet hijaba. Objavio ajet hijaba, znači, na prijedlog Omara. Svakako ovo nije, nije to zbog Omerovog prijedloga došao, to je određeno šarijatom. Međutim, pogledajte, braćo, šta znači riječ poslanika sa osrme inna Allahe džale el haqqa ala kalbi Omara o lisane ili ala lisane Omara o kalbe. Allah je učinio istinu na omelom jeziku i njegovom srcu. Šta bi srcom, srcem pomislio, zanijetio ili jezikom kazao, Allah je to učinio šta? Istinom. I nije mala stvar da čovjek dane predlog i Allah mu istu stvar odmah objavi svome poslaniku, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I treća stvar, <clears throat> kada su žene, bile ljubomorne, a poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, malo se naljutile, Pa je došao Omer pa im kaže, vi dobro se kaže, pazite. Ako kaže, vi nećete, onda će mu kaže Allah zamijeniti vas sa boljim ženama. Ima drugi bolji od vas. Pa je uzvišen Allah što objavio. Asa rabbuhu in tallaka kunne en yubdi lehu ezvađen hajde min kun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa imkar wa abkar Allah će ako vi nećete biti njemu pokorne pa Allah će mu zamijeniti žene sa boljim ženama sa boljim ženama od pa je objavio isti ajet kao što je Omar rekao ženama poslanika sallallahu alaihi sallam u kod Ebu Nuajma u njegovom dijelu Delair se navodi od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alaihi sallam prolazio pored Mekamu Ibrahima držeći Omara za ruku, pa je rekao, kaže, Omare, evo ga, ime kamo Ibrahim. Pa kaže, Allah posljednje, zar nećemo ovdje klanjati? Pa je Allah šal objavio, od tehidu mi mekami Ibrahim i Musalma. Lijepo je čovjeku da klanja dva rekiata nakon talafa, i to je došlo jasno u hadisu Ibn Omara, kod Buharije i u hadisu uh, Džabira kod muslima i kod drugi, i navodi Ibn Munzir da je dozvoljeno da se ova dva rekiata klanjuju Bilo gdje. Bilo gdje možete klanjati ova dva rekiata nakon tavafa, a najbolje je iza čega? Iza, Meka, iza, e, iza Mekamu Ibrahima. S tim što ima Malik je jedini mrzio da to bude, da to bude unutar Kjabe. Kaže, unutar Kjabe nije pohvalno. To je jedan sprenosi od imama, od imama Malik. To drugi to nisu, znači, smatrali pokuđeni. Neki smatraju da je lijepo klanjati za Mekamu Ibrahima uvijek, ne mora to biti iza a, nakon, nakon tavafa nego je uvijek lijepo i da se uvijek može klanjati za Mekamu Ibrahima i u tome se a, e, pogledu prenose predaje od nekih fakiha, kasnijih generacija a, poput imama El Harasija, šafijskog pravnika komro 504. hiđarske godine znači koji je bio sunanik imama Gazalije I tako isto govori imam El Alusi u svome tefsiru, jer je Allah kaže o tehidu min mekavi Ibrahima Musalla, uzmite to mjesto gdje ćete šta? Klanjati. Nije rekao posle tavafa, ne posle tavafa, kad god da iđeš da klanjaš o tome mjestu. U svakom slučaju ono što se poznaje jeste posebna vrijednost je nakon tavafa. Posebna vrijednost nakon, je nakon tavafa. Navodi se da je došao jedne prilike El Hadžađ i da je htio nogom da pomjeri kamen kao Ibrahim, pa mu je zabranio Muhammed ibn Ali radijallahu anhuma. Muhammed, to je sin Ali radijallahu Ibn al-Hanifije, kaže mi se. Zato što je on bio od druge žene, nije bio od Fatime, bio od druge žene. Pa tako da bi razlikovali između njih, da bi razlikovali između njih, onda, onda se kaže Muhammed ibn al-Hanifije. Pa je prišao, pokrio ga svojom odjećom i onda ga lijepo polako rukom ga pomirio. A ovaj nasilnik šta? Nogom. Nogom ga hoće pomiriti. Tako znači da su ukazivali poštovanje prema uh, Mekamu Ibrahim. Doticanje Mekamu Ibrahima, odnosno potiranje po njemu. Je li to legitimno u šarijatu? Bileži imam El Fakihi od Bešira kaže vidio sam Ibn Zubeira, radi Allahu anhuma, došao je do kamena, pa je vidio ljude kako potiru svojim rukama po kamenu, pa je rekao, vi, mama, nije naređeno da potirete po kamenu, već mi je naređeno da klanjate iza kamena. To je ono što je naređeno. Nemoj ga potirati. Ovi su potirali kamen. Danas ljudi potiru ono staklo kome se nalazi kamen i sve što je oko stakla. Samo bitno, nek se nečim potire, nek se trlja po ničemu. Je to propisano širitom? Nije propisano širitom? Nema veze. Bitno je da se nešto radi. I bilježi vam Fakih od Ibnu Đurejđa, kaže, rekao sam Atavu, jesi nikoga vidio, kaže, da ljubi Mekamu Ibrahim ili da potire po njemu? Kaže, emma ehadun ju'teberu bihi fela. Nekoga, kaže, od ko, čiji bi postupak mogao biti težak i značajan, nikada, kaže. Vidio sam džahile, prolaze i potiru, dotiru ljube, Što god mu staviš, on će ljubiti, on će potjerati po tome. Ali kaže, nekoga od uleme nisam nikada vidio. Pa to nije, znači, šarijetski propisano da se, da se tako radi. I bilježi opet imali fakihi od ta da je prezirao da čovjek ljubi Mekamu Ibrahim ili da ga potjere. Znači nisu, nisu to dozvoljavali. Tako da, Mekamu Ibrahim je vezan, znači, eh, da čovjek vidi taj ajet na kome je stavio Ibrahim, ali sam kada je gradio kada je gradio Kjabu, i to je sigurno, znači taj Mekamu Ibrahim, koga nam uzviše na vašo spominje u Kur'anu, i da uzme iz toga i ibeti pouku, da klanja iza njega, to je propisano šarijetski. A nije propisano znači da ga čovjek potiri da ga ljubi, jer zato nema nikakvu nagradu, može samo imati kaznu, jer je to u stvari od bidata i notarija, od notarija koje je uzvišeni Allah te barak i otala nije tražio od nije tražio čovjeka. Ovo bilo nešto ukratko. Ovdje imamo na preko 70 stranica spomenute predaje vezane za na Kabu Ibrahim i tako dalje. Neke se ponavljaju, imamo neke propise koji nisu temeljeni pa smo izbjegli, znači da ne duljimo puno. U svakom slučaju, na Kabu Ibrahim je jedan veliki ajet ili dokaz ljudima. Molim Allah, te barake od ta'ala, da nam omogući da odlazimo na ovo mjesto, da vidimo Mekamu Ibrahim, i da nam Mekamu Ibrahim bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahu Teala, Anam. صلى الله على نبينا محمد اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك اذا شيء صافي تمام شيء شيء نفس تي وحده الوجود انشطه ما له تمام ليش صلى الله عليه Vahdetul vujud je akida ovaj koja je došla od od stvari od filozofa koji su smatrali da se sve što je sve što je u kosmosu da se utapa jedno u drugo i da se prepliče i tako kažu stvorenja se utapaju u stvoritelja pa su to uzele neke sekte koje su iskrivila svoja učenja i to je poznato dosta, dosta danas kod sufija zagriženih onih jeli, koji su a, pretjerali u svome u svojim bidatima pa otišli u najgori oblik nevjerstva, a to je da smatraju da se ovaj utopila stvorenja u Allaha Đelšanu. Pa jedan od njih kaže pomel kelbu vol hanziru illa ilahuna. Kaže pas i svinja, kaže lakumullah, nije ništa do naš gospodar. I obožavao psa ili obožavao gospodara. Allah je čist od onoga što govore i od potvora koje iznose. To je kažu isto. Jer se to sve šta? Utopilo jedno u drugo. Tako da je ta akida najgori oblik nevjerstva koji može biti i to sebe muslima ne bi smio dozvoliti ni da pomisli tako nešto ne da kaže. recimo ženska osoba treba brzo donese, donijeti neku odluku. Želi klanjati stiharu, ali to u vremenu ima hajz ili nifas. Pa ne može klanjati. Da li može jednostavno bez klanjanja stihare namaz pružiti stihara dovu? Može pružiti stihara dovu. Može bilo koju drugu dovu. Dići Allah žal ruke i zamolite Allaha te barak i otara za ono što želi. I ovdje ima pogrešno objeđenje <coughs> da je stihara namaz za donošenje nekakve odluke ili da čovjek mora nakon istihare osjeti nešto ili u srcu ili vidjeti na snu da nešto uradi. Istihara nije zato. Istiharu namaz klanjaš i činiš ono što misliš da je najbliže Allahovim naredbama i da je najdjelje od Allahovih zabrana i da je dobro za tvoju vjeru, za tvoj dunjaluk i tako dalje. Čovjek odluči, želi ići na putovanje. Trgovac putnički hoće da ide u Maleziju da proba da, da proba nekakav biznis. I on sad kada, on sad po noći treba vidjeti kako on dolazi negdje na aerodrom i kupuje kartu i kako se priprema avion da on poleti. Ili mora vidjeti da je kada je došao ovaj, na aerodrom ne može krenuti ili problema nekakvi da kaže ja neću ili ću. To nije dozvoljeno. Nego čovjek uradi i kaže meni dozvoljeno da idem u Maleziju kao trgovac, da kupim robu koja je halal i da donesem i da je prodajem muslimanima. Nema smetje nikakve. Klanja dva rekiata iz tihare namaza da mu Allah šanu olakša to za njega ako je hajde. Ako nije hajde da ga spriječi u tome. A nikako klanja pa da čeka nešto da vidi u snu. Znači tako ovdje, ovdje kada mi spomenuta brza bitna odluka, hoće istiharu i da se to nama nakon istihare riješi. Kad bi tako bilo onda, braće ljudi, čovjek nikad u životu ne bi riješio. Sve bio hajr, samo dva rekiata klanjaš, šta god hoćeš, ide svojim tokom. I ne mora znači da će čovjek nakon, nakon istihare, znači da će, da će biti ono, Allah ne bude zna šta je za čovjeka, šta je za čovjeka dobro. A dova, zikr, nakon, nakon namaza, znači nema nikakve smetje za ženu koja je u hajzu žena koja je u hajzu može slobodno zikrti i čak kod jednog dijela u Leme može i Kur'an učiti, ta pamet što pamti, to je jako mišljenje. Allahu ala. Čovjek ima posao koji je opasan za život kao vatrogasat. Da li smije brijati? Da li smije, smije vjerojatno brijati bradu? Ne znam što je s cilja. Molim? Da li, da li se smije brijati? On kaže da li, smije, da li se smije brijati? Osala nagradi Ako se da brijanje glave smije. A ako se da brijanje brade, to je sporno. Jer ljudi koji su drugasci, oni imaju zaštitu i tako dalje. A on može obrijati bradu. A što će sa tijelom? Ako Allah odredi da on izgori, izgori će i tijelo i on i brada i sve. Tako da, čovjek ne treba da se brije. Čovjek se brije isključivo iz znači, razloga koji, koje je šarija dozvolio, a obavljanje, onda ima dosta ljudi znači koji rade za mašinama, koji imaju valjci, gdje god čovjek da se naslonja, može uzeti bradu, može svašta biti, tako da čovjek tu neka skrati bradu. Neka skrati bradu, neka uzme bradu u šaku i ono što pređe preko šake neka skrati, inša Allah, teala, da će tako sačuvati se zla ako Allah bude htio. Allah. Allahu akbar, Allah. Audio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasi12 4020 ili na web portalu www.kevser-nic.com.